Pitaš me o ovom i onom svijetu. A razlika između njih je kao između istoka i zapada. Jer koliko god se jednom od njih približiš, toliko si se od drugog udaljio. Studio Sebil vam predstavlja audio izdanje pod nazivom Mudre izreke i savjeti Hasana El Basrija. Ebu Derda kaže Troje me nasmijava, a troje rasplakuje. Nasmijava me čovjek koji se nada dugom životu, a smrt svuda za njim traga. Čovjek koji je nemaren, a zna da zanemaren biti neće. I čovjek koji se puno smije, a još ne zna da li je stvoritelj i gospodar njegov zadovoljan njime ili nije. A rasplakuje me strah od kraja, prekidanje rada, stajanje pred Allahom kada će čovjek čekati da mu Allah Đelešanuhu odredi mjesto u džennetu ili džehennem. Halifa Omer ibn Abdulaziz je zatražio od Hasana da mu da savjet, pa je udovoljujuši mu želji rekao Vladaru vjernih, ono što je bilo kao da nije bilo. A ono što će doći, kao da već jest. Naj vladaru vjernih, da je divan okus onog što poslije otrpljenja dođe, pa makar okusio gorčinu otrpljenja tog. A okus lijepog kraja je najprijatniji. Posljedica udovoljavanja pohotama tijela je da kako gorka i ona će neminovno doći, makar okusio za trenutak slast toga. A krajnji ishod svega toga bit će koban onog koji bude slušao svoje strasti. Znaj, vladaru vjernih, da će se spasiti samo onaj koji se bude uščuvao od grijeha i dobro pazio da dobije spas u vječnoj kući. On će i Allahov milost zaslužiti i u džennet će uveden biti. Vladaru vjernih, ovaj svijet je kuća pakosti, iz koje se mora seliti u kuću stalnog boravka. Adem a.s. izveden je na zemlju da živi na njoj kako bi za počinjeni grijeh kaznu izdržao. Zato na oprezu budi od ovog svijeta, jer i zaljubljeni u morat će ga ostaviti. Bogat na njemu je siromah pravi, a sretan je onaj koji mu se ne prepusti. Ovaj svijet je kušao iskusni i pametni i saznao da on ponižava onog koji ga stavlja iznad svega drugog. A onog koji ga sakuplja, on rastavlja od onoga što je sakupio. Ovaj svijet je kao otrov uzima ga onaj koji ga ne poznaje i nastoji mu se potpuno približiti jer ne zna opasnost njegovu, a on, Allaha to ga usmrćuje. Zato, vladaru, budi na njemu kao onaj koji liječi rane svoje. Ako se samo malo strpiš, postići ćeš ono što vječno traje. Pametan je onaj koji se čuva od svijeta ovog i ne zavarava se čarima njegovim. On zna da je svijet poput vješta i opasne varalice, koji se svima nudi i gizda se, da bi se što više dopao u dvaračima svojim, baš kao mlada, u koju su sve oči uprte i srca zaljubljena. Ovaj svijet je tako mi onog koji je s istinom poslao Muhammeda sallallahu alaihi veseleme ubica svojih zaljubljenika, zato se vladaru vjernih čuvaj da i tebe ne obori. I oprezan budi da ne posrneš. Obilje svijeta ovog donosi nesreću i iskušenje veliko. A vezivanje za njega neminovno vodi u propast. Znaj, vladaru, da su njegova obećanja lažna. Lažna nadanja, bistrina, mutnost, a život njegov prava mučnina. Uspjeće se onaj koji ga ostavi. A će onaj koji ga prihvati. Pametan i mudar je onaj koji se boji onoga čime ga Allah Đelešanuhu zastrašuje i oprezan je od onog od čega se oprezan mora biti. Kao i onaj koji je dobro proračunao da neminovno slijedi odlazak iz prolazne u kuću vječnu. U to će se kasnije svaki čovjek uvjeriti i u to čvrsto vjerovati. Ovaj svijet je, tako mi Allaha, kuća u kojoj se kazna izdržava. Njemu se prepušta samo onaj koji pameti nema i on ga sakuplja. Njime je zadivljen onaj koji znanja nema. Razboriti mudar je onaj koji njime liječi rane svoje trpeći gorčinu lijeka u nadi za skorijim izlječenjem i onaj koji se boji hrđava završetka. Dunjaluk je san, a ahiret java. Njih samo smrt dijeli. Međutim, ljudi su prepušteni svojim zbrkanim snovima vladaru vjernih. Ja samo kažem, kao što je jedan mudri rekao, ako se izbaviš od svijeta, izbavio si se od svake nesreće, a ako se pak izbaviti ne mogneš, ne ubrajam te u spašene. Kada je primio knjigu Hasanovu, Omer ibn Abdulaziz je tako glasno zaplakao da je i sve prisutne rasplakao potom je kazao Neka se Allah Đelešanuhu smiluje Hasanu On nas stalno uči tražeći da budemo budni i nemar da ostavimo Divan je on vajz, iskren i riječit A onda je Hasanu napisao Dobio sam od tebe korisne savjete i upute Bili su duši lijeka. Ti si zaista tačno opisao ovaj svijet, jer pametan je na njemu onaj koji živi u stalnom strahu, kao da su sva živa bića na njemu već odavno pomrla. Neka je mir, Allahov na tebe kao i milost i blagoslov. A Hasan je ovako obrazložio halifine riječi. Divan je vladar koji istinu govori i savjete prima. Njim je Allah Đelešanuhu usrećio zajednicu muslimana i upotpunio im blagodat i svim stanovnicima islamske države darovao milost svoju. A zatim je opet halifi napisao سبحي سبحي سبحي يا جبال واسجدي واسجدي واسجدي يا نجوم سبحي سبحي سبحي يا جبال واسجدي واسجدي واسجدي يا نجوم فظلام ثم نور وحياة من بعده Vladaru vjernih, pred tobom su zaista najveći strah i strašni događaj. Oni će doći, u to sumnje nema. Ti ćeš tek tada vidjeti da li ćeš spašen ili upropašten biti. Čuvaj se, vladaru, da u onom u čemu te Allah Đelešanuhu učinio gospodarom nad robovima svojim, budeš kao onaj kome je nešto povjerio gospodar njegov. Predao mu na čuvanje blago i metak svoj, pa je i metak rasuo, a blago pustio. I tako i njega i njegovu porodicu osiromašio. Znaj da je Allah Đelešanuhu naredio vođama koje je postavio na te položaje na kome siti, da robove njegove od ružnih dijela odvraćaju i u ružnim postupcima spriječavaju. A ako vladari budu hrđava dijela i razvrat činili, kako ih će tek onda biti? Usto im je naredio da izvrše kaznu nad onima koji su je zaslužili. Kako li će biti ako vladara bude trebalo kažnjavati? Sjeti se vladaru vjernih kad ćeš malo pristalica imati kod stvoritelja i gospodara svjetova i malo pomagača na dan kada te on ponovo živi. Zato se pripremi za taj susret, za dan najvećeg straha i neizvjesnosti. Znaj, vladaru, da imaš kuću ali ne onu u kojoj sada stanuješ, već onu u kojoj ćeš dugo boraviti i u koju će te prijatelji samo ostaviti. Pripremi se dobro za dan kada će čovjek bježati od brata svog, majke svoje, oca svog, drugova svojih i sinova. I sjeti se dana kada će svi oživljeni biti i kada će izaći na vidjelo ono što su u srcima krili. Kada će tajne otkrivene biti, knjiga podijeljena knjiga koja ni mali ni veliki grijeh neće izostaviti, sve će nabrojati. Radi tog imaš vremena, prije nego što smrt nastupi i prekine svako dijelo. Čuvaj se, vladaru vjernih, da ljudima sudiš kao što su sudili pagani, ili da s njima putove silnika slijediš. Slabima ne natovari one koji su oholi, jer oholi ne poštuju prema vjernicima ni ugovor, ni štićeništvo. Allahov poslanik, salallahu alaihi veseleme, rekao je Ko postavi za namjesnika nekog silnika ili ga u bilo čemu pomogne, bacio je islam iza leđa. Boj se Allaha. Nemoj da poneseš svoje grijehe i sa njima grijehe drugih, svoje terete i sa njima tuđe terete neka te ne zavaraju oni koji se ugodno osjećaju u tvojoj bijedi i uživaju u dobru na štetu tvoju. Ne gledaj vladaru danas snagu svoju, nego gledaj u nemoć svoju sutra kad budeš uhvaćen i svezan užetom smrti doveden stvoritelju i gospodaru svom. U društvu meleka i poslanika, kada će svi ljudi živom i vječnom morati pokorniti. Ja, vladaru vjernih, iako nisam u svom savjetu postigao stupanj pametnih prije mene, nisam škrtario u davanju savjeta suosjećajući se sa tobom. Zato ovoj mojoj knjizi daj ono mjesto koje zaslužuje. Saslušaj poruku njezinu kao onaj koji se time želi okoristiti. Neka ti gorčinu lijeka ublaži nada u efikasnost njegovu. Neka je na tebe mir, milost i blagoslov Allahu. Plemenit čovjek žuri učiniti dobro što prije, a pokvarenja ako dugovlači s činjenjem dobra i od njega bježi. Mi smo ubrajali u škrte ljude sve one koji su htjeli dati na zajam svome bratu u vjeri, jer mi smo se međusobno pomagali. Brat bratu je volio više nego samom sebi. Tako mi Allaha, gledao sam kako musliman svoj ogrtač polovi da bi pomogao onome koji ogrtača nije imao. A drugi bi prepostio dan i kada dođe vrijeme ihtara otišao bi kod svog brata u vjeri i rekao Ja sam danas postio u ime Allaha Đelešanuhu. Želim da i ti imaš udjela u mom dobru, pa pruži mi nešto čime bi okončao svoj post. I on bi mu davao čašu vode ili šaku hurmi, zato da bi mu Allah Đelešanuhu podario nagradu kao i postaču. Upamtio sam vrijeme kada se čovjek brinuo oko porodice svoga brata, kada umre i 40 godina. Upamtio sam vrijeme kada su ljudi naređivali svojima da ne odbiju ni jednog potrebnog i ne ostave ga razočarani. Nije grijeh jesti i piti u kući svoga prijatelja i prije nego te on osobno ponudi. Čovjek će biti pitan za sve što potroši, čak i za izdatke na svoje roditelje. Jedino neće biti pitan za ono što je potrošio na brata u vjeri i u druge pokornosti Allahu Đalešanuhu, jer se on stidi pitati ga za ono što je u tu svrhu potrošio. Čuvaj se onoga koji ti prenosi tuđi govor, jer će i drugom prenijeti tvoj govor. Čuvaj se Allahovih Đelešanuhu zabrana, bit ćeš pobožan. Budi zadovoljan onim što ti je Allah Đelešanuhu dao. Bićeš bogat. Budi dobar susjed. Bićeš vjernik. Voli ljudima ono što voliš sebi. Bićeš pravedan. Ne smiji se mnogo, jer to umrtvuje tvoje srce i čitavo tijelo. Ljudi, vi nećete postići ono što želite sve dok budete udovoljavali pohotama tijela. A nećete ostvariti svoje nadanja sve dok se ne strpite na neugodnostima. Neko je opsuvao nekoga, pa ovaj reče. Da Allah Đelešanuhu ne čuje, ja bih ti uzvratio. Dvije su strpljivosti. Strpljivost u nesreći i strpljivost od griješenja. Ko tada otrpi, zaista je strpljiv. Čovječe, nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih. Stoga prvo otkloni svoju mahanu, a ostali druge i njihove mahane. Ali znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane, pa je najpreče da se njima posvetiš i pozabaviš. A ako želiš biti pravedan, onda ne istražuj tuđe mahane, pa ćeš i Allahu Đelašanuhu biti dragi mio. Najbolji je onaj džihad koji se vodi protiv vlastitih pohota. Zapamtio sam ljude koji na svoje dinare i dirheme nisu polagali veće pravo od svoga brata u vjeri. Pa što je s vama ljudi? Škrtarite onome za ćete biti pitani i za ćete morati račun polagati. Ko zadrži žito 40 dana čekajući da mu se podigne cijena, neće se moći spasiti od grijeha, pa makar ga kasnije on lično samjeo, hljeb zamijesio i sromahe njime nahranio. Ne sastoji se ljepota susjedstva u otklanjanju neugodnosti od susjeda, već u strpljenju na neugodnostima. Ne budi kao onaj koji skuplja znanje učenih i mudrost mudrih, a prema istini se odnosi kao jedan od glupih. Ko je lošeg odgoja, sam je sebe kaznio. Čiji je metak velik, veliki su mu i grijesi. Ko mnogo govori, često griješi. Da nije znanja, ljudi bi bili isti kao životinje. Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, govorio je. Prvi nazovi selam pri susretu s bratom u vjeri. Dozivaj ga njemu najdražim imenom i napravi mu mjesto u sjelu, pa će ti to povećati ljubav prema njemu. Šta je ovo s jedan drugog susrećemo i govorimo neka nama i vama Allah Đelešanuhu oprosti grijehe i u džennet nas uvede, ali čim dođu u pitanje dinari i dirhemi, sve se potpuno izmijeni. Teško vama. Nisu takvi bili vaši dobri preci. Zašto njih ne uzmete kao uzor kao što vam je i naređeno? Brate, pazi, šta ćeš govoriti. Zar nije rečeno da je najbolje jezik stalno držati svezan? Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao je A zar će ljudi biti bačeni u džehennem zbog nečeg drugog osim zbog griješna govora? Pa pametna čovjeka jezik je iza srca. Pa kad hoće nešto reći, on najprije dobro razmisli. Ako će to korisno biti, onda kaže. U protivnom, šuti. A u neznalice je srce iza jezika. On govori kad god mu se prohtije, uopće ne razmišljajući. لغير الله أو كنا عبيدا فإن دار الزمان وراح شعبي je siguran u nadoknadu ne škrtari u davanju čovjek nije nikada produžio nadu a da nije pokvario djelo ti si o čovječe sastavljen od dijelova i kad god prođe jedan dan ode i dio tebe ko se boji samo Allaha Đelešanuhu on učini da se njega sve drugo boji. A se boji svijeta, Allah Đelešanuhu učini, pa se on boji svakog i svačeg. Ko svom bratu muslimanu otkloni neku neugodnost ili ispuni potrebu, bit će mu oprošteni njegovi raniji grijesi. Strast vodi u grijeh i metak je bolest oholih. Ovaj svijet je pijaca na kojoj se kupuje onaj svijet. Teško. I opet teško svakom onom koji Allahove Đelešanuhu blagodati troši u griješenju prema njemu. Čovječe, ne sastoji se vjerovanje u tome da se svijetu prikazuješ vjernikom, a zavaravaš se pustim željama. Istinsko vjerovanje je ono koje se urezalo duboko u srce i koje potvrđuje čovjekova dobra djela. Kada je Hasan bio obaviješten o smrti Davuda et Taija, Allah mu se smilovao, izjavio je. Neka mu Allah oprosti grijehe bio je tako mi Allaha poput zdravlja čiju vrijednost shvatimo tek onda kad ga izgubimo. Ne budi pohlepan, nećeš biti ponižen. moli od ljudi, neće ti se umanjiti, a ostaćeš čovjek. Ako nisi blag, pokazuj se blagim. Ako nisi učen, nastoj da naučiš. Čovjek je uglavnom onakav s kakvim se poistovjećuje. Savršen čovjek je onaj u kojeg se nađe ovo četvoro. Vjera koja ga upućuje, razum za kojim se povodi, plemenito porijeklo koje ga čuva i stid koji mu dostojanstvo štiti a u koga se nađe makar jedno od ovoga, on je u svom narodu među odabranima. Ti od svoga prijatelja i druga imaš udio od druženja s njima, pa odaberi sebi pravog druga i prijatelja, a za hrđavo društvo bit ćeš pitan. Čovječe, budi jako oprezan, jer čovjek često uzima hranu koja mu nije dozvoljena zalazi tamo gdje mu nije mjesto i sjeda u društvo koje ga mijenja i tako malo pomalo odlazi njegova vjera, a da to on i ne osjeća. Nastojte da prisustvujete džemnazama, jer je u tome nagrada onome koji je strpljiv u onome što ga je pogodilo, onom koji klanja dženazu i onom koji umrloga zagrće. Ko pričeka dok umrli bude zakopan, bit će mu oprošteno sedamdeset velikih grijeha. O ljudi, čuvajte se od ugovlačenja u poslu, jer sam čuo jednog od dobrih ljudi kako kaže. Mi ne želimo umrijeti prije nego što se pokajamo, a umiremo ne pokajavši se. Divan li je bio Bekr ibn Abdullah. Čuo sam ga kako jednom zapovjeda da se bude blag i kako podstiče na oprost rekavši. O ljudi, zagasite svoju srđbu sjećajući se džehennemske vatre. A Ebu Derda je rekao, dok je u srđbi čovjek je najbliži Allahovoj srđbi. lijepo postupaj s ljudima, jer je zadržavanje među njima kratko. Dvoje ne mogu nikada zajedno. Zadovoljstvo i zavist. Čuvaj se troga, spriječit ćeš šeitanu prilaz. Nikada se ne osamljuj s tuđom ženom, pa makar govorio da je podučavaš Kur'anu. Nikako ne idi vladaru, makar govorio da mu naređuješ činjenje dobra, a zabranjuješ činjenje zla. Ne sjedi sa novotarom u vjeri, jer će ubaciti otrov u tvoje srce i tako ti pokvariti vjeru. Ljudi, mi smo tako mi Allaha stvoreni za vječnost, a ne za prolaznost. Mi se samo selimo iz kuće u kuću. Čovječe, ne zavaravaj se tvrdnjom da je čovjek s onim koga voli. Nećeš biti s dobročiniteljima sve dok ne budeš radio kao oni. Čudan li je ovaj čovjek? Dva čuvara i pratioca ga nikada ne ostavljaju sama njegov jezik im je pero, a pljuvačka tinta. A on opet govori ono što ga se ne tiče. Dosta je propalih, jer su pohvaljeni bili. Dosta je propalih, jer su bili zavarani time što se prema njima dobrotušno bilo. Čuvajte se pohvale jer je ona ubistvo, Neko je bio pohvaljen u prisustvu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je poslanik rekao: Upropastili ste ga, jer da je pohvalu čuo, ne bi se više nikada spasio. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك Čovjek je stalno između troga. Iskušenja koje dolazi, blagodati koja prolazi i smrti koja sve odnosi. Ko sebe pred svijetom kudi, hvali se, a loše je to što čini. Tri najveće propasti su. Vođa kome se pokoriš pa te zavede. Susjed koji širi tvoje zlo, a sakrije tvoje dobro. I siromaštvo koje boli zadaje. Ako primijetiš u svog djeteta ono što mrziš, učini pokajanja Allahu Đelešanuhu i zatraži njegov oprost, jer to udio je tvoje naravi odnosno tvoj grijeh koji si ranije počinio. Koga njegov namaz ne spriječi od ružnih i hrđavih dijela, udalji ga od Allaha Đelešanuhu i navuče na njega njegovu srđbu. Ne uraditi grijeh bolje je nego učiniti pokajanje čovječe šta ti je? Griješiš i loša djela činiš, a pred tobom je dobro djelo koje također možeš učiniti. Čovječe, čuvaj se velikih grijeha, pa ćeš stalno biti u dobru. Grijeh će ti srce promijeniti, ono će postati crno i uništit će tvoje dobro. Divni su bili ljudi od istine, kada je Omerov štap bio poštovaniji od Hadžađove sablje. Upamtio sam ljude koji su se odnosili prema ovom svijetu kao amanetu koji im je povjeren na čuvanje, pa su ga oni na kraju povratili pravim vlasnicima. Upamtio sam ljude kojima se ovaj svijet nudio u punom izobilju, ali su ga odbili bojeći se odgovornosti. vallahi, ni jedan čovjek nije dobio ovaj svijet, a da nije izgubio dostojanstvo i vjeru. Ne čudim se nikome kao čovjeku koji misli da zaljubljenost u ovaj svijet ne spada u velike grijehe. Tako mi Boga, ljubiti ovaj svijet spada u najveće grijehe. A zar se svi drugi grijesi nisu izrodili iz ovog svijeta? Zar se ne obožavaju kipovi i ne griješi prema milostivom samo zato što se odviše ljubi ovaj svijet i što mu se robuje više nego ičem?